السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد <clears throat> عادة ingefaa يكون درس ya لنا كتاب ya kitabu cha tajridu tauhid lakini tuliahidi jana kwa juma tutaelezea masala ambayo yako kwa uwanja sahihi ama yako kwa ground <coughs> yanatendeka khas siku hii ya leo tarehe mbili mwezi wa Rabiul Awwal katika mwaka wa Kiislamu masala haya ambayo tuligusia juu juu na tukaelezea tukatoa misingi mitatu ya muhimu sana ambayo Muislamu anafaa aijue lakini ndani ya masala haya bitahdidi masala ya maulid kuna baadhi ya munkarat ambazo maulama wamezielezea lidhalika tukasema tutasoma insha Allah maneno ya ulama tuone vitu gani ambavyo amevitaja ndani ya masala haya ahad as-salaf aliuliza swali kuhusu masala haya al-Imam al-Fakihani fa jawabu lake akatoa risala ndogo kwa ajili ya kujibu maswali hili na risala hii ni risala ambayo maulama wametumia katika kuchukua fawaid nyingi sana kwa kuwa ni ndogo inshallah nitaisoma yote nadhani ni peji mbili tu zikizidi qala بعد المقدمة رحمة الله عليه أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس جرودية رودية سؤال أما سؤال اللي مجرودية مرة كذا يعني أما يوليزة مرة كذا كوسو سؤال هيلي من يوليزة سما جماعة من المباركين نواتو أمبوا نتراجية نواتو أمبوا كنا باركة swali hili likiulizwa kuhusu ijtimai nnas ya baadhi nnas yani kujumuika baadhi ya waislamu fi shahr rabi'an al-awwal ndani ya mwezi huu wa rabi'an al-awwal wayusammunahu na mjumuiko huu wakiuita kwa jina la maulid hal lahu aslun fi shara je kuna dalili ya sharia kuhusu jambo hilo au huwa bid'atun wa hadathun fi din ama ni uzushi na ni jambo ambalo limevumbuliwa limevumbuliwa haliko katika dini qasadul jawab an dhalika mubayanan na wakiwa ndani ya swali hili wanauliza wanataka jawabu limeweka wazi kila kitu na dalili zake wal idah anhu muayyana na kadhalika pia wakataka wafafanuliwe zaidi kwa undani qala sheikh faqultu wabillahi tawfiq nikasema kwa kujibu swali hili nikitaka kwa Allah tawfiqi jalla wa ala juu ya jawabu hilo la a'lamu lihadha almawlid aslan fi kitabin wala sunna sijui ama sijajua ama sijapata msingi wowote ama dalili hoja yoyote juu ya swala hili la maulid ima ndani ya Qur'ani ama hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama al-umma na kadhalika pia halijapokelewa kutoka kwa mmoja yoyote katika ulama wa umma wa Kiislam jambo hilo alladhina humul qudwatu fi din maulama ambao ndio ni kiigizo chema ndio tunawaiga wao ndani ya dini yetu hii almutamassikuna bi athari almutaqaddimin maulama ambao wanashikamana na athari za waliotangulia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam alaihim bal huwa bid'atun bal nuzushi ahdathaha al-battalun al-battalun ni sifa ambayo ana sifa na, sifa nayo viongozi wa ubadiyin ambao ilikuwa ni dawla ya kabla dawla Uthmania dawla hii ubaidi baada ya ndana dawla Uthmania dola Ubaidia ambayo ilikuwa ni asili yake imechanganyikana kuna watu ambao sio wa sunna na ghaliban walikuwa ni watu ambao ni mashia sio waislamu wa shahwata nafsin ightana biha alakalun na ni matamanio tu ya kinafsi shahwa za kinafsi ambazo ightana biha wamezifuata wale wenye kupenda kula akalon inapenda kujaza matumbo na malengo yao ikhtana yani umetajirika nayo au umetafutia mali kupitia njia hii yani wametafutia mali na kuwa tajiri kupitia njia hii ya maulid kwa dalili gani useme hivi qala bidalili anna idha adarna alayhi alahkam alkhamsa qulna kwa sababu tuseme kwamba jambo hili ni uzushi katika dini tukisema tunaliingiza katika hizi ahkamu alkhamsa hukumu tano za sharia ya Islam na tulisema jana katika khutba kila jambo ambalo linazuka ambalo linatendeka ndani ya uhai wa Muislam lazima liko na hukumu ya kisharia so Muislamu mwenyewe ndiye hajui eh Muislamu ndiye hajui ama pengine hana muda wa kutafuta eh, elimu elimu na kujua lakini kila jambo liko na hukumu yake e, ima ni wajib ama ni haram ama ni e, sunna ama ni makruh ama ni ni mubah jambo lolote unalifanya lazima liingie katika hizi ahkamu alkhamsa hukumu hizi tano haliwezi kutoka katika hukumu hizi kwa hiyo shekha anasema jambo hili la maulid tukitaka kujua hukumu yake lazima tuliingize katika hizi ahkamu hizi tano eh kulna tutasema kwamba imma yakuna wajiban ima liwe ni lazima ni maulid ni lazima muislamu kila mwaka aweke maulid ya mtume sallallahu au manduban ama liwe ni sunna au mubahan ama liwe ni mubah mubah ni ile ambayo iko iko katika katika kati yani sio lazima halina hakuna thawabu kiasli wala wala madhambi kwa mfano jambo la, la kula tutakula faida eh, breakfast lunch na supper jambo hili kiasili yake haina kwamba ati ukila kanikiwa thawabu na usipokula utanikwa madhambi lakini inategemea na nia ya mtu sasa kama nia yake anakula kwa nia ya kwamba apate nguvu ya kufanya ibada la shaka hii ni taa ya Allah atanikiwa thawabu na kama anakula ndio apate nguvu ya kwenda kushika watu ngeta makuu watu la shaka ni madhambi kwa linaweza kuingia huko na huko mubah wa imma au makruhan ama liwe ni makruh makruh ni jambo ambalo ukilifanya hakuna madhambi lakini bora ni kuliwacha bora ni kuliwacha wa au muharraman ama liwe ni haramu bali ukilifanya kuna madhambi na ukiliwacha kuna thawabu kwa hiyo jambo hili la maulid ima tuliingiza katika wajib au mandub au mubah au makruh au haram wa huwa sasa anafafanua akieleza sema na hili jambo hili لمولد laysa biwajibin ijma'an si jambo la lazima kwa maafikiano ya wanazuoni wote bali kwa maafikiano ya waislamu wote si lazima maulid wala manduban na kadhalika pia sio sunna kwa sababu gani lianna haqiqata almandubi sababu hakika wa jambo lenye ni sunna ma talabahu ash-shar'u min ghairi dhammin ala tarkihi ni jambo ambalo sharia imeamrisha amelitaka lifanyike lakini bila ya kuponda na kukemea kwa kuacha yani mtu akiwacha kuna shida si lazima afanye kwa mfano mathalan sala qablia na baadia sala zile mtu anaswali kabla ya dhuhur eh, kabla ya asr kabla ya isha kabla ya maghrib zote hizi ni sunna mtu akiziwata aambiwa tena ah basi huyu si atapata madhambi mata si muislamu mathalan hakuna ingawa yanaathiri nini kupata kupata thawabu taabu yako hatapata kadhalika pia dhemo anaendelea kuacha zile mandubati ibada za sunna inampelekea pia anakuwa mzembe na ibada za faradhi na hili ni jambo ambalo ni muhimu muislamu kulijua kadri mtu anavyojitenga na kukaa kando na kuacha mambo ya sunna sawa ni swala ama ni kufunga saumu za sunna kadhalika pia kutoa sadaka ndivyo inampelekea yeye pia anaacha mambo ya wajibu jambo hili ukilifuatilia vizuri utashuhudia watu wengi ambao inapelekea mtu anawacha sala za faradhi kwa sababu gani jua aliacha kuacha sala za sunna hizi witri kabla na baadia yeye alikuwa tu basi anangojea tayari ya ikama aingie msikitini swala za faradhi baada ya sala huyo anatoka enda kwa shughuli zake kila siku anakaa hivi mwezi mzima mwezi mzima hana hata sunna moja inampelekea nini baada pale anaanza anaanza kukua mzembe na kuhudhuria sala swala ya fajr masubuhi hiyo anawacha usingizi mpitikiwa bana mpitikiwa kila siku mpitikiwa tu kwa hiyo akiacha shawata ni subuh anapelekea inapelekea pia anawacha isha kwa pole pole hivi ndio inapelekea yeye anawacha katika kapsafu na swala faradhi kwa hiyo jambo hili eh, mandub ni jambo ambalo sharia imelitaka lifanyike imeamrisha lakini siku ambayo mtu kelewasha atakuwa ni madhmum anakemewa wa lam ya'dhan bihi fihi shar na hili jambo la maulid hakuna idhni ya sharia kabisa sio aya wala sio hadith hii aya ambayo inatumia kwamba qul qul fadlillahi bi rahmatihi bidhalika falyafrahu ndani ya sura Yunus kwamba Allah anasema sema ewe Muhammad kwa fadhila ya Allah na rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala basi kwa jambo hilo wafurahi kwa hiyo wana tafsiri hapa kwamba fadhila ya Allah eh, ni hivi na rahmati ya Allah ni maulid wanaingiza vitu vyao hapa katika hii aya sio dalili kabisa sababu eh, Qur'ani hakuna mwenye anafaa kutafsiri Qur'an kwa hawa na akitafsiri Qur'ani kwa hawa huyo mtu ameingia katika mashimo ya, ya motoni hiyo ni haramu kwa Qur'ani ima tafsiri kwa Qur'ani yenyewe ima aya kwa aya yani aya hii maana yake iko ndani ya aya hii ama aya na hadithi za mtume sallallahu alaihi sababu tafsiri, kwa sababu hadithi za mtume sallallahu na uhai wake ni tafsiri wazi ya Qur'an. Qala Allah Ta'ala, wa anzalna ilayka dhikra tubayyana linnas, na tumekuteremshia dhikr ili uwabainishie watu. Kwa hiyo aya kwa hadithi tatu ni aya na tafsiri ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi asalafu salih. Kwa sababu gani? Wao walikuwa wanajua Qur'ani yani kwa kiasili yani juluha lugha ni lugha yao na Qur'ani imeshuka akiwa anashuhudia hivi unaona mtume anashtara akiwa katika hali yenye wahyi unamshukia wanaona na wanajua aya hii imeshuka sehemu gani na katika sababu nzuri sababu yake ni nini kwa hiyo hawa ndio wanajua Qur'ani zaidi na tafsiri zaidi, zaidi kushinda mtu mwingine yote ama tafsiri na hawa mtu wa lugha yake ile watu wa lugha yake tu ama vile anavyotaka hivi hii ni haramu so hii aya haingii kabisa katika sehemu hii ya maulid Qala الشيخ rahmatullahi alayhi wala fa'alahu فعله الصحابه ولا ما صحابه حواكم اللي فعل جمهور Maulid. Wala tabi'un wala waliofuata wafuasi wanafunzi wa masahaba tabi'un. na hawa kama alivyoelezea sharih المعلق kwa sababu ilikuwa sababu gani? Sababu kwamba mtume alizaliwa ndani yake, ndani ya siku hiyo ilikuwa na hawakuwahi kufanya jambo hilo. Kadhalika wala alulama almutaqaddimun fima alimtu, kadhalika pia maulama waliotangulia kabla yangu kabla yangu mimi, yani baada ya tabi'in kufuata tabi'in tabi'in mpaka kufikia generation yetu, hakuna hata mmoja katika maulama ambao eh mutaqaddimun ambao eh, eh, ambao wanafuatwa ambao ndio kiigizo chema kwetu sisi hata mmoja hakuna قال شيخ هذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت na jawabu hili ndilo nitalijibu na nitalitoa mbele ya Allah kama nitaulizwa eh shaka anasema lau Allah ataniuliza mbele mbele yake siku kiyama yeye fakihani je unajua hukumu ya maulid ni nini sasa mimi nitajibu hivi bila kusita nitajibu tu hivi kwamba jambo hili hakuna sahaba ولا تابعين ولا تابع التابعين ولا عالم انا انافواتا من اهل السنه والجماعه اليواهي كفانا جبه هلي لا مولد ابن بن تجيف قال ولا جائز ان يكون مباحا كذلك في حي وزكان فهو سي واجب ولا سي مندوب سي لازمه ولا سي سنه إيه؟ اسمها ولا بها فاي اما حي حيوزكان يكون مباح بسبب غاني لان الابتداع في الدين ليس مباحا biijma' muslimin sababu kuzua kitu ama kuvumbua ama kuleta kitu ama kuasis kitu ndani ya dini jambo hili halifai kwa mafikiano ya waislamu wote na hapa anaelezea waislamu ambao ni ahlu ilmi sio waislamu wengine wote juu e, shida ya wanadamu wanapata matamanio ya nafsi na yule mwenye anapamba kitu kwa lugha ama kwa mtazamo wa akili yake na ufahamu wa washekhe zake ambao walipinda huyu huwa na pia ndani waislamu anavuta watu ambao kidogo wako na elimu chache kama zetu wanaingia ndani ya grupu hilo la kusherekea kwa hiyo jambo hili haliwezi kuwa mubah kwa sababu mubah ni ku, hii ni kuanzisha maulidi ni kuanzisha kitu na kwa mafikiano ya ahli sunna wal jamaa ama muslimina wote kama jambo hili la kuasis kitu ama kuleta kitu ni jambo halifai masanna fil islami sunna sayia mwenye ataanzisha ndani ya Uislamu sunna mbovu huyu alayhi wizruha akona madhambi yake wa wizru man amila biha ba'dahu na madhambi ya yule atafanya baada yeye kwenda hiyo sio mubah eh falam yabqa kwa hiyo kama sio wajib imesha sio mandub wala sunna imeisha wala sio mubah ama hata kuwa mubah nini mabaki hapa katika zile hukumu tano sababu hukumu tano ni hukumu za sharia ima ni kuwa ni wajib ama sunna mubah ama haram na makruh kwa hiyo sio wajib shaisha sio mandub imeenda sio mubah basi yabakia ngapi mbili peke yake ima ni makruh ama ni haram qala sheikh falam yabqa illa an yakuna makruhan au haraman kwa hiyo kilichobakia hapa ima maulidi yakuwa ni makruh ama ni haram na makruh tumesemaje ni kile chenye ukiwasha yani ukikifanya huna madhambi lakini ukikiwacha kadhalika pia huna nini eh, eh, makruh yani ni bora ukiwache bora ukiwache lakini ukifanya huna madhambi qala wa hina idhin yakunu alkalamu fihi fi faslain kwa hiyo kufikia hapa tutayazungumza maneno katika sehemu mbili watafriqa baina halain na kupambanua ama kutenganisha kati ya hali mbili qala ahaduhuma ahadihima hali ya kwanza an ya'malahu rajulun min aini malihi li ahlihi wa ashabihi wa ayalihi huyu ni mtu anajiwekea haya maulidi kwa familia yake na watu wake kutumia mali yake yeye mwenyewe yani haendi kando sehemu zingine la wala hategemei mtu mwingine ni yeye tu ameamua mimi bwana niko na pesa nitatumia hizi pesa zangu eh, mwaka huu niweke maulidi ndani ya nyumba yangu mimi na familia yangu bas bas kuna jirani wala rafiki wala mimi ni familia tu basi wao tu ndani ya nyumba yao wala sio kuenda nje kwake nyumbani ehe qala sheikh la yajuzu fi dhalika al-ijtima' ala عفوا لا يجوزون في ذلك الاجتماع على اكل الطعام lengo lao hapa ndani ya sehemu hii kujumuika yeye na familia yake ndani ya nyumba yake na kutumia mali yake malengo yao makubwa nini ni kupika chakula basi pika chakula kama biriani nini watu wanakula hapo ama pika chinja mbuzi mbuzi wawili watatu watakula tu nyama free familia yake wala yaqtarifuna shay'an min al-atham na jambo lingine kadhalika hapa hakuna madhambi ya aina yoyote ambayo yatapatikana katika sehemu kama hii maasi na mfano wake maasi kama haya ataelezea mbele hiyo hali ya pili fahadha kwa hiyo kwa hali hii hali kama hii hali gani ni mtu yeye familia yake anaweka maulidi ndani ya nyumba yake kwa kutumia mali yake hakuna mwingine yeyote ambaye anashiriki sehemu hii na lengo lao kubwa ni kula na hakuna maasi ya aina yoyote ambayo itakuwa sehemu hii kwa hiyo fahadha alladhi wasafnahu kwa hiyo hali hii qala sheikh bi annahu bid'atun makruha hii ndio tumesema kwamba ni uzushi ambao haupendezi ndani ya sharia ya Kiislamu wa shana'atun na ni uovu shana'a ni uovu kwa sababu gani idh lam yaf'alhu ahadun min mutaqaddimi ahli at-ta'a kwa sababu jambo hili hakuna hata mmoja mwenye alilifanya katika watu ambao walimtangulia watu ambao walikuwa kuna toa zaidi ya sisi eh walikuwa wanapenda kufanya toa zaidi ya sisi waislamu wa sahihi eh masahaba tusallallahu alayhi tabi'in ambao walikuwa Allah anasemaje wasabiquna as-sabiqun eh walikuwa wanashindana ndani ya eh, kufanya toaati kwa hiyo kama leo ingelikuwa ni jambo zuri linapendeza basi wao wangefanya eh alladhina hum fuqaha walislam wale ambao ni wao ndio fuqaha eh, wasomi wa Kiislamu wanaofahamu Uislamu zaidi kutushinda wa ulama anam nani wanachuoni wa umma wa Kiislamu surujul azmina suruj yani ni jamu ya siraj taa yani wao ndio taa za zama zetu ndio tunaangalia eh, kila kila ibada tunaangalia mfano sahihi swala ni saum ni haji ni zaka utasikia alikuwa anafanya hivi na hivi na hivi mtu anasimama siku mzima anasimama kwa ajili ya ya qiyamul layl ama anasimama nusu ya usiku ama kila siku anasoma Qur'ani mara mbili Imam Shafi na mfano wake kila siku sasa ni Ramadhani ama nje Ramadhani almuhim yameelezwa yote haya ndani ya tarikhi eh, siara ala nubala Imam Dhahabi anaelezea kila yani wengi katika eh, aima sahani sahaba ni tabi'in namna gani walikuwa wanaishi kama mtu alikuwa ni kikofu lakini yeye sala anasali eh, nyuma imam safu ya kwanza eh akisikia tu adhana basi ndani anaelekea msikitini mtu ni kiwete lakini kila siku yasali kwa jamaa leo mtu ni mzima mzima hana shida yote Sheikh ako hai mzima kabisa ana nguvu zake lakini swala ya jamaa ni kama kula nyama ya nguruwe hawezi kumwona ni muislamu muislamu lakini swala ya jamaa huwezi kumwona kila siku yeye katika kila siku analipa kila siku analipa mpaka mpaka juma asha mpaka juma mtu analipa maskini bali inafika stage unaona angalia tu mara nyingi inafika stage mpaka mpaka swala ya Eid maskini mpaka swala ya Eid cha kila yani yeye amezoea tu kulipa kila siku qadha qadha qadha sheikh mpaka lini mpaka lini kwa hiyo hawa maulama surujul azmina ndio taa za kutazamwa ambazo zinaangaza kwa watu zama zetu zama zote wa zinul amkina na ni mapambo ya sehemu kwa hiyo hawa wote hawakufanya jambo hili hii ni hali ya kwanza kwa hiyo ni mtu mwenye anaweka maulidi ndani ya nyumba yake yeye na familia yake kupitia mali yake malengo yao makubwa nini ni kula tu hakuna maasi ya aina yote inatokana na sehemu hii hii hali ya kwanza ni ni uzushi na haipendezi makruha na kadhalika nasema aje na ni shanaatun ni uchafu alhala thania hali ya pili na hii ndio ameeleza hapa kwa ndani zaidi antadkhulahu aljinaya ni kwamba maulidi haya yanaingiwa na uovu madhambi maasi eh wataqwa bihi alinaya na kadhalika pia kuna tilio umuhimu zaidi hapa chini Sheikh al-Mualliq eh, Imam eh, Sheikh Abu Ali aitwa eh, Hassan halabi akaelezea sehemu hii anasema eh yatlubu ulul amri minan nasi malan liiqamati mithl hadha al viongozi wanataka ama wanaitisha mali kwa watu sawa sawa ni viongozi wa dini ama viongozi wa nchi ama kadhalika pia hata wengine waweza kuwa ni imam eh anafanya, anafanya mchango kabisa yani anitisha mali kwa watu waislamu wachangie mambo haya maulid jamani leo ni kesho ni tarehe mbili ama mwezi ukijayo siku fulani tunafanya maulid kwa hiyo tunahitajia chakula eh, gunia 50 za, za chele nyama ng'ombe mbili eh, mafuta ya uto jerken tatu kitunguu nini na pia tunahitajia musalla hizi sawa eh, carpet ama nimekeka kwa sababu gani tutafanya sehemu fulani kwa kila mmoja achangie kila mmoja changie so anaitisha mali kwa kwa watu hatta yuti ahaduhum shay wa nafsuhu tatba'uhu sasa mpaka inafikia stage mtu hutoa kitu lakini nafsi yake inahisi lao usingetoa kile kitu eh, mtu pengine alikuwa na 1500 tano ama sita huyo mtu alikuwa na haja na hii pesa ima ni haja ni rent ama ni nini school fees ama chakula cha nyumbani kwake lakini maskini ndio amesikia ametoa nguvu amehimizwa na kiongozi wake imam ama ni kiongozi yoyote yule mpaka nafika stage anaona eh cha nitoe tu acha tu nitoe lakini nafsi yake inakirihika kutoka kwa huko wa qalbuhu yulimuhu wa yuji'uhu na moyo wake unaudhika unahisi maumivu na uchungu kutoa hiki kitu lima yajidu min alami alhaif juu anahisi kama amedhulumiwa amedhulumiwa vipi hapa chini kuna kaida anasema Sheikh ulama wanasema kama al-ma'khudhu hayan kal-ma'khudhi ghasban kile chenye umekichukua kwa mtu kwa kuwa amehisi haya ni kama umechukua nini kwa nguvu قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس si halali mali ya muislam isipokuwa kwa yeye nafsi yake iridhie kwa hiyo ina maana ukichukua kitu kwa mtu kwa kuwa amehisi kwamba ameona haya eh, juu ya eh, mtu anakuheshimu na hapa hasa ni ima ni, yani mzazi ama eh, mfano wake akakupatia kile kitu ujue kama amechukua kwa nguvu kama amechukua kwa nguvu by force sasa ina maana kama ni haram haifai so hapa shekhi ndio anakusudia kwamba hapa huyo mtu ameitoa kile kitu kwa kuwa anaona eh nisipotoa nitaonekana aje kwa yule kiongozi huyu ni imamu ni imamu wetu so nisipotoa atanyona vipi kwa bora tu nitoe tu, lakini nafsi yake shekhe inaumia, moyo hauko radhi. So hapa umechukua kitu kwa dhulma. وقد قال العلماء رحمه الله تعالى أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف amesema shekhe hapa na amesema ulama kwamba kuchukua mali ya mtu kwa haya yani yeye mwenye anapeana umeenda kumchukulia mtu pesa ama ni mali yake anakupea juu anaona haya asipokupatia utamchukulia vipi hii kwa hali hii yote asema ni kama umechukua kwa upanga yani umemforce akupatie qala la siyama in yundafa in yundafa ila dhalika shay'un min al-ghina khasatan inakuwa ni haramu kama itakuwa inaambatana haya maulid yana yana yanashikamana ama yanaambatana ama yanabeba ndani yake ghina music ma'al butul almal'a butuni almal'a bialati tarib albatin na ndani ya hii nyimbo na music kuna watu ambao matumbo yao yamejaa kupenda hii batil mambo ya haramu min adufuf ma ngoma zile za madufu washababat washabab washababat ni wasichana wale wadogo wadogo wajtima'i rijali ma shabab almurad na kadhalika. Pia kuna kuna wasichana ambao wako hapo, kuna nyimbo, kuna madufa haya mangoma, kadhalika. Pia kuna wale vijana ambao wako under age, under tuseme 15 ana yaani haja kufikia haja age ya bulugh, alafu sura zao ukiona sura zinavutia vutia hivi, hawa ni murud murda, eh? mtu ambaye kidogo sura yake ina yani ni mwanaume lakini sura yake kidogo iko na uzuri urembo wa ziada na hana ndevu sababu akiwa na ndevu kidogo sura inabadilika akiwa na ndevu lakini bado ako chini ya 18 kwenda chini eh, miaka 10 12 13 14 hapo kidogo bado sura yake iko na iko na mvutio kidogo kiasi wanisa alghaniyat na pia kadhalika ndani yake kuna wanawake ambao wanaimba hii ni baadhi ya munkara ambayo yanapatikana ndani ya maulid eh anatoa mfano nyimbo madufu haya na wanawake tena wale wasichana wasichana wajtimaa rijal maa shabab almurj kuna vijana ambao kidogo ni hawa uh, amrad mwenye hajabaligh na hana ndevu wanisa alghaniyat wanawake ambao wanaimba imma mukhtalitat bihim imma hawa wanawake wanachanganyikana na wanaume au mushrifatin au wako kando lakini bado wanachangia nini ha maulid wako na hema lao kando matenti kando, lakini bado wana wanashirikiana na hao wanaume ndani ya masaba moja, ima ni chakula wanapika wanaleta huko eh, wanaletea wanaume, ama wakitarajia kitu wanakuja, yani bado kuna hiyo uhusiano waraqs bithani bitathani walin'itaf, na kucheza. Tathani ni kule ku, yani kutingisha kiuno hivi mamwili mara right left mbele nyuma, na subhanallah, ukiona baadhi ya uchafu huu wa maulid baadhi ya nchi niseme sema nchi fulani unakuta mpaka unaona jitu zikubwa mtu mzima ambalo pengine ako zaidi ya 30 na nakaribia 40 mtu mzima shaka mtu mzima ako na akili zake timamu lakini ukiona vile linavyocheza na kanzu lake utadhani ni mwanamke hata mzidi mwanamke Subhanallah, hata amezidi mwanamke, yaani anachezesha mwili wake huku huku, mbele nyuma. Allahu musta'an. Wal fi lahwi wa nisyani yaum al na yaani, yaani kuzama ndani ya upuzi kama huu na uchafu eh, na kusahau siku ya Kiyama, siku ya Kiyama, yaum al siku ya Kiyama, siku ambayo watu wanafaa waogope zaidi. Qala Sheikh, wa an-nisa idha istama'na ala infiradihinna, kadhalika pia wanawake kama watajumuika kando wao peke yao, rafi'atin aswatihinna bitahnik, wakiwa wananyanyua sauti zao kwa ile kurembesha na kutoa sauti na ima ni kuimba ama ni kelele tu kawaida ama hata kama adhkar eh, kwa sauti ya juu mpaka watu wanasikia huko nje, wanaume wengine wanasikia والتطريب في الانشاد في الانشاد نفتوى نشيد مالي مالي والخروج في التلاوة اكيوا كذلك هي اهلي ياو ان واتوا هذي نشيد مبكى ونسهاو القران القران صومي والذكر عن المشروع والامر المعتاد مبكى ونسهاو قران وذكر بالشريعه فمتوا توي زوتي زوتي ونينجي انا شيد بكذلك na tabaan nyingi, nyingi huwa za kuvutia vutia bali zingine kuna shirkiati ndani kama mfano tulitoa ya burda na hii tabaan ndani ya msimu hii msimu huu wa Maulid utakuta sehemu nyingi bali hata yani mara kila sehemu nyingi sana lazima hii burda isome yani watu wanafanya afkari zao hapo wanaongea nini mwisho wa sehemu hii shekhe ndio linaingia ni anaongoza anaongoza msafara huu anaongoza ibada hii hii ni ibada sana anachukua hii burda kuanzia mwanzo mpaka mwisho na ndani yake kuna shirki nyingi sana chafu mwingi ndani umepatikana ndani kitabu hiki kwa hiyo watu wanafadhilisha kitabu hiki ama hizi anashid kushinda Qur'an na dhikr qala sheikh ghafilat an qawlihi ta'ala inna rabbaka labil masal hawa wanawake ambao wamejumuika kando wao yao wanaimba hizo nashidi kutoa sauti sauti ya juu na wengine wanasikia Qur'ani hakuna wala dhikra hakuna wameghafilika na hizi aya hii aya aya gani Allah sema inna rabbaka labil mirsad jua kwamba mola wako anakuona anakuona anakuona na anajua kila kitu chenye unafanya kwa hiyo hizi aya hazikumbuki qala sheikh wa hadha alladhi la yakhtalifu fi tahrimihi ithnan kwa hiyo hili hali ya kwanza bali kwa ni mtu na familia yake ndani ya nyumba yake kupitia kwa mali yake peke yake na alikula tu hakuna munkar wote jambo hili alisema aje lenye uzushi ni uzushi na kadhalika ni uchafu hii hali ya pili ambayo ni watu wenye wanaume kwa wanawake wanajumuika hapa eh, ama kiongozi anatoa mwito anaitisha mchango kwa maandalizi ya maulidi kadhalika pia ndani kuna huu mjumuiko wanaume wanawake wazuri wale wasichana wadogo wadogo vijana ambao kidogo hajabaligh na kuna sura mzuri mzuri ndani kuna nyimbo na hizi anashid na ngoma ngoma na ikhtilat yote yote haya shekha anasema hili ni haramu eh bali anasemaje hakuna waislamu wawili ambao utakhtilafiana kwamba jambo hili ni haramu taban muislamu ambaye kuna akili timamu wa illa wale ambao wamechukuliwa na shetani shetani shetani akawapambia kwamba jambo hili ni nzuri huo sema baya hakuna shida sina dhikri tu tunasalimu mtume sallallahu tunakumbuka mtume basi hivi ndio wanashukuliwa wala yastahsinuhu dhawul muruati alfityan na shekha anasema kwamba hakuna mwenye akona umurua binadamu na akona akili yake timamu kwamba atasema kwamba jambo hili ni nzuri jambo hili ni nzuri wa inma yahillu dhalika binufusi mautal qulub Sema Sheikh, Sheikh anasema hili jambo hili ni halali kwa watu ambao nyoyo zao zimekufa. Nyoyo zao zimekufa. Nyoyo yao imekufa. Wa ghairil mustaqillina min al-athami wadh-dhunub. Na watu ambao hawaoni yani hawaoni uzito kukithirisha madhambi kujiongezea madhambi yani hawaoni kwamba jambo hili ni, ni jambo kubwa kwao kwa hiyo wanaona tu wako sawa wa uzidu annahum yaraunahu min alibadati. Shekhe tena kuongezea hapo ni kwamba hawa watu huona jambo hili ni ibada kabisa, na ndio eh, unaona mtu analiheshimu zaidi ya swala, ako tayari atoe nguo yake smart, ile ni nzuri ambayo alinunua last year akaiweka vizuri. Hii ni hasa ya Maulid lakini akienda msikitini uh, eh, shekhe amevaa nguo yenye <laughs> akirukua hivi unaona makalio kwa nyuma, nguo inashuka chini. Vijana wetu wa Kiislamu akirukua unaona kusema kalio ndio haya, lakini kwa maulidi anafaa smart, anaheshimu maulidi zaidi ya sala. Kwa hiyo hii ibada hii ama hii jambo hili la maulid kwa yeye ni ibada ambayo inafaa taadhim, kuheshimiwa eh, kuheshimiwa zaidi ya sala. Kadhalika pia dada zetu wa Uislamu na mama zetu, nakuta mtu akienda kwa swala ama kama anaswali basi anavaa nguo zenye ananuka kitungua yani anatoka jikoni saidi harufu mbaya ile, kana jasho ni anafunga swala. Lakini kama ulid atavaa nguo nzuri atahoga vizuri, ata basi hata wengine huwa wanachukua ni perfume na ni haramu kwao, anapolizia marashi akipita mali anavutia kwa watu, ni haramu لا من الأمور المنكرات المحرمات bali yani hawaisha jambo hili ni haramu kwa hiyo hapa ni ingawa milahi kuna baadhi ya bayati shekha anazielezea hapa za ahad ulama kabla dhalika sema yani fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bada alislamu ghariban wa sayaudu kama bada shekha anasema kama uislamu ulianza ukiwa mgeni na utarudi kwa hali ya ugeni yani wakati uislamu unaanza ndio ni kitu kipya kwa watu eh hii ni dini gani hii wanashangaa Waarabu dini gani hii mtu anasujudi hivi mtu anaelekea hivi anaelekea wapi sijui anaweka kichwa chini dini gani ndio wanashangaa kwa hiyo ikawa ni mpya kwa watu na kadhalika pia itarudi kwa mpya kwa sababu gani kwa sababu watu wamezoea kufanya munkar madhambi kwa hani kwa ni kawaida imekuwa ifika stage kwamba mtu kiasema hili ni bid'a tunasema eh huyu kwa nini naye anakazia dini kwa nini eh mfano ya dini jua watu wamezoea kufanya hivi so ndio inarudi katika hali ya ugani qala sheikh walillahi daru sheikhina al-qusairi يوم قال قد عرف قد عرف قد عرف المنكر واستنكر المعروف في ايامنا الصعبه sema imefikia stage hali yetu hii ule uchafu umekuwa ni uzuri na uzuri kwa kuonekana kwa ni ubaya imekuwa ni vice versa yani jambo la halali لمن غير قوة نال حرام من غير قوة حلال وصار أهل العلم في وحدة نا إمكوا واتوا علم وصومي مكوا واتوا ونيونجي مدلشوا مدلشوا على العلم وصار أهل الجهل في رتبة ولا أبو حوالا إليم يا ومن ينلوا تستيجي درجة ما شاء الله هو إني عالم صومي كسب جاني جو أنا بتيش مسألة ما هو حلال yafanyike ikhtilat baina rijal na nisa hii inafaa ina shida juu sababu gani maulid watu kusingizia mtume sallallahu alaihi wasallam watu kuleta shirkiyat hakuna shida juu anamkumbuka mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hawa ambao sio ahlul ilm haqiqiyin wananyanyuliwa daraja na yuko juu wasara ahlul jahli fi rutba hadu anil haqqi fama lilladhi eh hawa watu ambao wa aljahl wamewaelekeza watu katika eh, ambayo sio haki, wamewapindisha watu. Watu walikuwa wanaenda straight hivi, wakawapindisha twende hivi eh, left, kwenye kwenye kuzuri eh. Fama lilladhi saadu bihi fi ma madha nusba, ikawa sasa wale ambao walikuwa eh, ndio viongozi zamani, ahlu ilm, wasomi wa dini ndio walikuwa wanafaa wafuatwe. Kitambo ilikuwa ni hivyo, lakini sahihi hivi fika stage hawana manzila yote hawana hadhi yote mbele ya mbele ya society yule ambaye alikuwa anajua anajua dini kitambo alikuwa anaheshimiwa alikuwa anapatiwa anapatiwa cheo anapatiwa heshima lakini inafika stage imegeuzwa hawa watu hawana thamani tena mbele ya mbele ya watu na subhanallah hii ndio hali yetu sasa hii leo hii yule mtoto hata hata na mashekhi mtoto ambaye yeye anapasi vizuri masala ya dini lakini shule anafeli huyu hana thamani mbele ya wazazi wake bali hatapendwa mzazi atamchukia kabisa subhanallah kwa sababu gani shule anafeli hata kama Qur'an na perform vizuri anajua Qur'an vizuri ama sala sala anajua adhkari za nini za, za, sabah eh, na masaa anajua lakini njoo shule anafeli bali hata mzazi atakuwa anamtusi mtoto gani huyo toka hapo yani hana thamani wala hapendwi na mzazi wake kwa sababu gani juu shule anafeli kwa hiyo imechange ilhal ingeli zama zama za sahaba tabi'in ilikuwa ndiye huyu mtoto mtoto mwema ni mzuri anakaribishwa na wazazi wake anapendwa zaidi lakini imekuwa ni kinyume kwa hiyo famali alladhi sadu bihi lile ambalo lilikuwa linaongoza wenzetu zamani na watu wanaheshimiwa kwa na jambo hilo saime kwa stage huyu mtu akiwa na jambo hilo eh fima madha nisba hana hana nafasi yote wala hana hadhi wala hana heshima wala hana mapenzi yote kwa kwa watu eh faqultu lil abrari nikasema kuwapatia nasiha wale watu wema ahli tuqa wacha Mungu abiati hizi abiati takriban tano lakini zina maneno mazito ndani yake sasa nikawaelezea wale watu ahli tuqa watu wema nikawaambia aje wadin na wadin lamma shtaddat alqurba, wakati ambao hali imekuwa ni hali mtihani ulikuwa ni mkubwa, nikawaambia nini? Qala la tunkiru ahwalakum, msijione kama hamna thamani, mkachukia hali zenu, mkaona kama sababu watu wamewagura, wamewahama, hawaoni thamani thamani yenu, mkajihisi hamna thamani pia nyinyi, mkajidharau, mkashuka chini sababu mkawa yani, naona nyinyi basi mshakufa, mshafariki mshamalizika mshaisha msione yani msifikie stage hiyo msidharau hali zenu eh kwa sababu gani qad atat nawbatukum imewajia niaba yenu yani imefikia imefikia zamu yenu zamu yenu zamu gani fi zamani ghurba zamu ya kwamba yeye mko ni, ni kama wageni kwa sababu gani bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada uislamu ulianza kwa hali ya ugeni ugeni na utarudi vile vile kama hali ya ugeni kadhalika pia sunna ilikuwa ni geni eh lakini itarudi pia kuwa hali ya ugeni ifika stage ukisema jambo hili ni haramu halifai halikuwa kwa sahaba tabi'in eh sasa wewe kwani kila yenye alikuwa nalitoa alafu akili za binadamu akiambiwa jambo hili halifai ni uzushi asemaje pia kuvaa nguo ni uzushi pia jikanza kuna bid'a pia hii msikiti kujenga hivi ni bid'a pia kapenye ni bid'a sheikh aliingiza vitu vingi kwa kwa hajui kwa kwa hajui ilhali للحالي يعني مدلولة طويلة إن حاليا يا الله الحلاليش ها والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله aliwaambieni nyinyi wanadamu kilichoko ardhini vyote yani vyote sawa amewaambia nyinyi sawa sawa ni vyakula ni mavazi ni vitu vya kutumia ni mwasalati hizi transport na mfano wake yote hivi lakini kuna misingi sheria imeweka misingi iko So hii vitu hivi havina shida, shida iko katika masuala ya dini, ibada ama sio ibada. Hii ndio kuna mzozo. Kwa hiyo mtu kwa kuwa hafahamu, akiona ameambiwa tu jambo hili alifai, hasira zake juu ameona yeye alizama pale, aliambiwa na msomi wa Sheikh wake na babu yake na nani, nifanyike, akapata anafanya, anafanya mwingine na hasira na akadhabu, akasema kwamba jambo hili anaudhika, kwamba jambo hili alifai wasikirihike wasiudhike wasidharau hali zao kwa kuwa watu wamedharau hapa ndio mwisho wa jawabu kama hili nadhani tumepata ufahamu kidogo tu kwa mbali at least kwa masuala haya ya ya, ya Maulid kwa kama ni mtu anawekea nyumbani kwake familia yake yeye na familia yake na malengo yao ni nini kwa pesa yake si kwa mchango pesa yake malengo ni kula tu bana eh leo ni Maulid kwa hiyo tunakaa nyumbani, hakuna kazi yote hakuna kwenda job, hakuna kazi za nyumbani, kufua wala ni starehe tu, kula basi. So wanakaa tu nyumbani. Hili jambo hili kwa hali hii ni uzushi na ni uchafu na ni uovu. Kwa sababu gani? Wale masahaba walikuwa na ahli tuka kutushinda, tabi'in walikuwa wacha Mungu zaidi kutushinda, na wao kufanya hawakufanya jambo hili. Hali ya pili ni watu ambao wana wanaita kabisa wanaalika watu wanawavuta wanaitisha msaada kwa watu wa nje jamani tufanyeni hivi na hivi changia wewe toa toa nini mchele ah basi mwingine toa nini nyama mimi nitasimamia mafuta mimi nitasimamia holia ya kukulia nitasimamia zile plates sahani kwa hiyo watu wanachangishwa ama, ama watangisha alafu kadhalika kuna munkarati nyingi ima ni ikhtilat mix ya wanaume wanawake na wanaume ama wasichana wadogo wadogo pia wanaingia hapo wale vijana wanaume ambao wako chini ya under age under 18 ambao wako na sura nzuri za kuvutia pia wanaingizwa hapo wanawake wanaimba nyimbo na mbalimbali madufu eh, ama wako kando wanawake lakini wanaimba na sauti ya juu ni watu watu wanasikia wanawata azkari za Allah bali katika ndani hizi anashid kuna munkarati nyingi jambo hili shaka asemaje qala sheikh la yakhtalifu fi tahrimihi ithnan hakuna waislamu wawili ambao watakuwa wanatofautiana jambo hili ni haramu si haramu hakuna isipokuwa yule ambaye akili yake e, mauta alqulub eh, nyoyo zao zimekufa nyoyo zao zimekufa zimefariki na kadhalika pia hawaisi uzito kujiongezea mzigo wa madhambi hawa ndio watasemaje ah linafaa lina shida kwa hiyo hapa nadhani kwa ufupi tumepata e, ufahamu kwa mbali insha